Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Հաղորդման հյուրն է Ասկերանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մասնագիտական կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ Աիդա Գյանջումյանը։ Ասկերանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մասնագիտական կրթական աջակցությունների գծով տնորենի տեղակալ Այդա Գյանջումյանը մասնագիտությամբ հոգեբան է, որն էլ նրան օգնում է ճիշտ հասկանալ երեխաների ներաշխարը։ Արտադասարանական աշխատանքները նպաստում են սովորողների ճանաչողական հետաքրքրությունների ձևավորմանը, գիտելիքների խորացմանն ու հարստացմանը։ Արտադասարանական միջոցառումների օգնությամբ զարգանում են երեխաների ոչ միայն ճանաչողական հետաքրքրությունները, այլև նրանց հակումները, ընդունակությունները։ Հասկանալի է, որ դպրոցականների հետաքրքրությունը չի բավարարվում միայն ուսուցման ընթացքում։ Նրանք իրենց ուզող բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ գտնում են հետաքրքիր միջոցառումների օգնությամբ։ Տիկին Գյանջումյանը սիրով համաձայնեց պատմել իրենց աշխատանքների մասին։ Տիկին Գյանջումյան, ինչպես սկսեցիք նոր ուսումնականը։ Նոր ուսումնականը մեծ երանդով նոր ոգևորությամբ մի առանձին շուկով տարեստարի ավելի կատարելագործված գիտելիքների օրվա միջոցառմամբ սկսեցինք նոր ուսումնական տարին Պատմեք ձեր աշխատանքների մասին։ Աշխատանքները օգոստոս ամսին արդեն պլանավոր էր, ներկայացրել ենք տնօրենի հաստատմանը։ Համակարգվել է խորհրդի աշխատանքը, ունենք շատ բարձրաճանաչ աշակերտական խորհրդի նախագահ Գյորգի Իսրայելյան, որը մեծ աշխատանք է կատարում։ Դպրոցում կարելի ասել իմա աչ թևն է, կարգապահության պահպանման գործում Դպրոցում մեծ տեղ է տրվում աշակերտների ինքնավարությանը, աշակերտները իրենց մտահղացումներով, իրենց նախաձեռնություններով կազմակերպում են միջոցառումներ, ամիսը մեկ անգամ ինտելեկտուալ խաղ են կազմակերպում, ինչ որտեղ երբ որի նպատակն է զարգացնել աշակերտների աշխարհայացքը, ավելի խորացնել գիտելիքները Արցախի պատմության, Արցախյան պատերազմի մեր հերոսների մասին։ Տիկին Կենջումյան համակարգիչները մուտ գործեցին, այսպես ասած, բոլորիս օջախները, տները, ինչքանով են օգնում եւ ինչքանով են խանգարում ձեզ։ Համակարգիչները օգնում են մեզ ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ, աշակերտները օգտվում են համակարգիչներից, հիմնականում նորություններ, տեղեկություններ, տարբեր առարկաներից իրենց ունեցած գիտելիքները ավելի խորացնելու նպատակով։ Կարծում եք ճիշտ է այդքան շատ հարաբերվել համակարգիչներով։ Համակարգիչներով հարաբերվելը այդքան էլ հաճելի չի, պետք է առողջ ապրելակերպ վարել, առողջ մարմնում, առողջ հոգի կարգախոսով աշխատել, բայց ժամանակը խելացի օգտագործելու համար այ մեր ժամանակներում ես հիշում եմ ինչե մի նորություն մի գրողի մասին կամ մի ստեղծագործության մասին ուզում էինք իմանալ ահագին ժամանակ էր գնում բայց հիմա աշակերտը կարողանում է համագակցից հանել շատ հեշտ, շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ նորությունը, այդ ինֆորմացիան եւ պատահում է այնպիսի դեպքեր, երբ աշակերտը տվյալ առարկայի դասաժամին ավելի շատ ինֆորմացիա հավաքած է ներկայանում, քան մեր ժամանակ, որ մենք աշակերտ էինք։ Դրական կողմը դա է։ Ինչ վերաբերվում է շատ նստելուն, դա արդեն ծնողների հետ ենք աշխատանքներ տանում։ Մեր համակարգչային կաբինետում ինֆորմատիկայի ուսուցչուհին Գայանե Սարգսյան դասեր է վարում, համակարգչից ճիշտ օգտվելը, նրա վնասակարությունը օրգանիզմին, քանի րոպե պիտի աշխատեն, ինչքան պիտի օթափոխեն սենյակը, դրանք շատ մեծ օգուտ են բերում մեզ էլ աշակերտներին է։ Հանդիպման սկզբում նշեցիք, որ ունեք աշակերտական խորհուրդ, որը ղեկավարում է Գյուրգի Իսրայելյանը։ Գյուրգին աշակերտ էի։ Այո, 12-րդ դասարանի աշակերտ։ 12-րդ դասարանի աշակերտ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ աշակերտական խորհուրդ կոչվածը եւ ինչու են ձեզ օգնում։ Աշակերտական խորհուրդը օգոստոսի վերջին Յուրաքանչյուր դասարանից մենք ունենք ներկայացված խորհրդի կազմ, այդ խորհրդի կազմից Գյորգի Իսրայելյանը, մեր նախագահը, իր համար արդեն ընտրում է ակտիվիստներին, կազմում է աշակերտական հերթապահություն, կախված է 2-3 հարկերում հերթապահությունը, վերահսկում են հերթապահությունը ամբողջ շենքում իրենց նախաձեռնությամբ կազմակերպում են միջոցառումներ, նախաձեռնում են էքսկուրսիաներ Արցախի տեսարժան վայրերը, այդ նախաձեռնությամբ օրինակ ներկայանում են ինձ ես էլ ներկայացնում եմ դպրոցի տնօրենին ինչու ոչ աշակերտական խորհրդի նախագահը շատ ժամանակ հնարավորություն ենք տալիս արդեն որ ինքն էլ ներկա գտնվի միջոցառումների ուսուցիչների համար ալինում նրան հնարավորություն ենք տալիս մասնակցի Մանք խոր է լինում, որ արդեն աշակերտական խորհրդի նախագահն էլ իրավունք ունի նստի եւ լսի թե աշակերտների մասին, օրինակ, նայած որ հարցին էլի արդեն պիտի տեղյակ լինի։ Դա արդեն աշակերտական խորհրդի ինքնավարության ընդլայնման նրանց նախաձեռնությունների շրջանակի ընդլայնման մասին է խոսում, որ մենք աշակերտներին սովորեցնում ենք կյանքի հմտություններին պատրաստվել, լինել նախաձեռնող, լինել ակտիվ, ակտիվորեն մասնակցել հասարակական աշխատանքներին եւ արդյունքն էլ տալիս է։ Տիկին Գանջումյան, անցյալ տարվա ձեր շրջանավարտները ինչպես գտան իրենց տեղը այս մեծ կյանքում։ Անցած տարի մենք ունեցանք 11 շրջանավարտ։ 11 շրջանավարտից 5 գերազանցիկ էին։ Երեքը հիմա սովորում են Երևանի Պետական Բժշկական համալսարանում։ Աշոտը սովորում է Երևանի Ջազգային Հարաբերություններ բաժնում Պետական համալսարանի։ Աշոտի միջայլուսասին նաև որ ամենախելացի 4-րդ եզրափակչի հաղթող է եղել, ես էի տարել Աշոտին Երևան այդ հաղորդմանը Մի հոգի էլ իրավաբանական Մարինե Գաբրելյանը այստեղ Արցախի պետականում է սովորում, Հասմիկը սովորում է անգլերեն պետական համալսարանում, ունենք Սյուզաննան սովորում է ռուսերեն, ուսուցիչ Լիլիթ նաև ուսուցիչ Վերջին զանգի միջոցառման ժամանակ մենք եւ ուրախությամբ եւ տխրությամբ ենք նրանց ճանապարհել կյանք, քանի որ այդ շրջանավարտները եղել են մեր դպրոցի լավագույններից մեկը։ Եվ ինչքան մեծ հույսեր ենք կապել նրանց հետ, որ բոլորն էլ իրոք արդարացրել են մեր հույսերը, անվճար ընդունվել են բոլորն էլ, եւ հույս ունենք, որ Արցախի պետականաշինության գործում իրենց ուրույն տեղը կգտնեն։ Շատ բարի, նշեցիք, որ տարաբնույթ միջոցառումներ եք կազմակերպում առանձնապես ինչ թեմաներով, ինչ թեմաներն են առանձնանում այդ միջոցառումների մեջ։ Մեր դպրոցում առանձնապես շեշտը դրված է հայրենասիրության վրա։ Եվ մեր նահատակված հերոսների ծննդյան հոբելյանները 45-ամյակ, 50-ամյակ, դրանք բոլորը նշում ենք մեծարում ենք մեր հերոսներին մեծարում ենք մեր այն տղաներին որոնք ճիշտ է այդքան մեծ տարիքառած չեն եղել, բայց իրենց կյանքն են նվիրաբերել հայրենիքին, այդպիսիներին մենք ուշադրության կենտրոնում ենք պահում։ Մեր հաշմանդամ մարտիկներին, մեր վետերաններին հրավիրում ենք մեր միջոցառումներին, նրանց հետ հանդիպումներ են կազմակերպում, որ իրենց փորձը, իրենց լեզվով, իրենց խոսքով, իրենց ուստերից հաղորդեն մեր երեխաներին։ Կենթանի օրինակը ավելի դաստիարակչական է, քան 100 անգամ մենք խոսենք, ներկայացնենք, որ կատարվել է այսպիսի սխրագործություն։ Դպրոց գրում է Արցախյան հերոսներից մեկի Էդմոն Բարսեղյանի անունը, դպրոցականները գիտեն, ճանաչում են։ Այո։ Էդմոն Բարսեղյանի գործը շատ-շատ մեծ է։ Ճիշտ է ինքը շատ ցախուն հասակում զոհվեց եւ Ասկերյանի առաջին զոհն է համարվում 45 ամյակը մեծ շուկով Էդմոնին նշել ենք ներկա է եղել նաև նրանց ընտանիքը, դասախոսներ, ովքեր դասավանդել են ուսուցիչներ, եւ մեծ շուկով նշել ենք Էդմոնդի 45 ամյակը հաջորդ ուսումնականին 18-19 ուսումնականի հոկտեմբերի 4-ին կլինի Էդմոն Բարսեղյանի 50-ամյակը։ Պատրաստվում ենք, որպեսզի առավել մեծ շուկով ներկայացնենք Էդմոնի 50-ամյակը։ Նշեցիք, որ շատ հարցերով են ձեզ օգնում եւ ուրճական կոլեկտիվը առավել եւս դպրոցական խորհուրդը։ Իսկ ի՞նչն է ձեզ խանգարում աշխատանքի մեջ, ինչ թերացումներ ունեք։ Կցանկանայիք, որ ել ինչ լիներ, որ աշխատանքները շատ ավելի արտակարգ ձևով կազմակերպեիք։ Ինչն է պակասում։ Ճիշտն ասած, երբ միջոցառումը կազմակերպվում է, ունենք կազմակերպիչ մեր դակը Գայանե Հայրյանը, շատ խելացի, ելի իմ աշակերտուհին է, շատ գործունյա, կազմակերպում ենք միջոցառումներ, բայց միշտ էլ ինձ մոտ այն տպավորությունն որ կարելի է լավ կազմակերպել։ Գողչից խանգարող հանգամանք չկա։ Միայն թե դու պետք է լցված լինես էներգիայով, դու պետք է լինես ապագայի նկատմամբ վառ պատկերացմամբ, որ เป զի կարողանաս քո հետագա քայլերը արդեն կազմակերպես այնպես, ինչպես որ պետք է։ Ես այնպեսի բնավորություն եմ, որ ոչ մի անգամ թեկուզ դասը վարելիս, եթե մի աշակերտ լավ չի պատասխանում, ես մեղքի մեջ եմ գտնում։ Դուք մասնագիտությամբ։ Ես մասնագիտությամբ հոգեբան եմ։ Երևանի Պետական ինստիտուտն եմ ավարտել հոգեբանություն բաժինը եւ այստեղ հայոց լեզու գրականություն երկու մասնագիտություն ունեմ։ Կան հատուկ հոգեբանական դասաժամեր։ Այո, հոգեբանական դասաժամերը 10-րդ դասարանի հասարակագիտություն դասագրքում կա 17 ժամ հոգեբանություն։ Դուք եք դասավանդում։ Ես եմ դասավանդում։ Շատ բարի։ Ինչպես է ապրում մտավորական շրջանում։ Մեր օրը մենք ենք հետաքրքիր դարձնողը։ Մեր կյանքը մենք ենք հետաքրքիր դարձնողը։ Մեր առօրյան մենք ենք հետաքրքիր դարձնողը։ Եվ սպասենք, տեսնենք ով է մեզ համար հետաքրքիր առօրյա կազմակերպելու կամ մեզ մատուցելու սկուտերի վրա երջանիկ կյանք դա շատ սխալ է ամեն ինչ մեր ձեռքերում է ինչպես Ժան Ժակ Ռուսոն է ասել երջանկությունը այն բանի գիտակցումն է որ այն գտնվում է քո ձեռքերի մեջ ու դուք այդ նշանաբանով այո ես առաջնորդվում եմ այդ նշանաբանով ու իմ աշակերտներին իմ գոլեգաներին դա եմ միշտ ցուցանում Բարգամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում Ասկերանի Էդմոն Վարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մասնագիտական կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ Աիդա Գյանջումյանն էր։ Ավարտեցին կորվա թողարկումը, այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դողոխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։